أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nema ništa novo da se kaže, današnji raspored je sljedeći. prvi čas akida, profesor Elvedin Husembašić, drugi čas isto tako akida, Elvedin Husembašić i treći čas rekajk, profesor Adnan magić Znači, počet ćemo sa prvim časom iz akide, Bojrom profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ešrafil anbiya wal mursalin. Nebina Muhammed alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bata Poznato je da mi radimo i govorimo o dijelima srca. današnje dijelo srca koje je vađib i koje je veoma važno je hušu'un ili skrušenost. Skrušenost. Neko može reći a da li je baš skrušenost dijelo srca? Što skrušenost ne bi bilo dijelo tijela, jer kad, jer kad je čovjek skrušen, obori oči, smiri se i tako dalje. Kao odgovor na to kaže nam Ibnul Kajim u svom dijelu Medaređu Salikin Eđma al-arifun Znači, postoji konsenzus učenjaka da je skrušenost u srcu. Ali plod skrušenosti vidi se na tijelu. Znači skrušenost je gdje? U srcu, a njeni plodovi, njeni tragovi vide se na čemu? Na tijelu, na očima, na rukama, na sluhu i tako dalje. Pa šta je to skrušenost? Poslušajte nekoliko definicija u vezi sa tom riječju. Kažu učenjaci naši, skrušenost u arapskom jeziku znači poniznost i predanost. Znači u arapskom jeziku kad bismo pokušali prevesti tu riječ, preveli bi je kao nešto što se zove poniznost i predanost. A što se tiče značenja skrušenosti ili hušua u šerijatu imamo nekoliko definicija. Kaže Ibnul Kajim, to je osjećaj nastao spojem veličanja Allaha, ljubavi prema njemu, poniznosti i potpune predanosti. Kaže Ibnul Kajim, hušu ili skrušenost je osjećaj koji je nastao spojem veličanja Allaha, ljubavi prema njemu, poniznosti i potpune predanosti. Poniznosti i potpune predanosti. Kaže Ibn Ibn Hajar, normalno, čuli ste za njega, e, mislim, to je komentator Buharine zbirke hadisa. Komentator Buharine zbirke hadisa i on u toj zbirci definisao je, odnosno prenio je definiciju učenjaka o skrušenosti na sljedeći način. Kaže on, skrušenost je u nekim slučajevima dijelo srca što se manifestuje strahopoštovanjem a nekada je dijelo tijela, a manifestuje se smirenošću. Neki učenjaci kažu da bi skrušenost bila skrušenost, mora se spojiti to dvoje. Što znači, mora biti slavopoštovanje u srcu i smirenost na tijelu. Je li jasna definicija ova? Znači šta mi sad možemo iz ovih definicija reći? Ima ovdje još neke definicije od Ibn Ređeva Ibn i drugi, to ćete dobiti pismeno. Skrušenost je znači dijelo srca i to je osjećaj koji nastaje zbog spoznaje Allahove veličine, strahopoštovanje prema njemu i on se manifestuje na čovjekovom tijelu u vidu skrušenosti dijelova tijela, pogleda i tako dalje. Je to u redu do Zašto je skrušenost važan ibadet? Pod jedan. Skrušenost je imanski vađib. Skrušenost je šta? Kako to? Kako? Zato što jedan od vađiva imana jeste skrušenost. Ali pazite, morate imati nešto u vidu. Postoji dvije vrste skrušenosti. O tome ćemo govoriti nešto kasnije. To je skrušenost koja je farz u svakom stanju i skrušenost koja je vađib u nekim stanjima. Recimo, skrušenost u namazu vađib je samo kad je namaz. Ali ova imanska skrušenost – ta doza skrušenosti i poniznosti koja je u suprotnosti sa ohološću, ona je vađib u svakom momentu. I ne smije doći moment e, da čovjek se oholi u toj mjeri da odbija istinu. Znači, skrušenost u smislu prihvatanja istine, ona mora biti i vađib u svakom momentu koji nikada se ne odvaja od vjernika. Drugo, spada u namaske vađibe Znači po ispravnom mišljenju učenjaka skrušenost je namaski vađib, fars. Treće je zašto je važan? Zato što povećava vrijednost i Ibadet obavljen sa trunkom skrušenosti bolji je od stotinu ibadeta bez krušenosti u njima. Vrijednosti ibadetima. Jer nije isti namaz čovjeka koji ga klanja skrušeno i namaz čovjeka koji gleda okolo ili gleda u sahat, tako dalje, dok klanja namaz. Četvrto, to je prvi ibadet koji će nestati u ummetu. Huzeife radijallahu anhu prenio je, a to je zabilježio imam Tirmizi i također imam Hakim u svom stedraku, rekao je sljedeće riječi, Huzeife, znači ashab Allahovog poslanika. Prvo čega će nestati u ovom ummetu je skrušenost, a posljednje će nestati namaz. Znači prvo što će nestati jeste skrušenost, a posljednje namaz. I u nastavku on dalje kaže Uskoro će doći vrijeme kada ćeš ući u veliku džamiju, a nećeš u njoj vidjeti skrušena čovjeka. Uskoro će doći vrijeme kada ćeš ući u veliku džamiju, a nećeš u njoj vidjeti skrušena čovjeka. Kažu naši učenjaci hadisa, ovako nešto čovjek ne može reći od sebe, jer ovo je stvar od gajba. Stvar što će se dogoditi u budućnosti. I zbog toga kažu kada ashabi kažu neku izreku koja je vezana za budućnost kao što je ova, onda ona ima propis hadisa zato što oni to ne mogu reći po svom nahođenju, nego su vjerovatno to čuli od poslanika sallallahu alejhi Peto. Allah Đelešanu je čekao četiri godine da bi vjernici postigli, ashabi u to vrijeme postigli ovu osobinu skrušenosti. Bilježi ima muslim od Abdullaha ibn Mesud radijallahu anhu da je rekao da je prošlo četiri godine od primanja njihovog islama pa do objave ajta u kojoj malo kaže ladina an an qulubuhum li Zar nije vrijeme da vjernička srca postanu skrušena kada se spomenu Allahovi ajeti, kad se Allah spominje, spominje i ono što je spušteno od istine? Kaže Abdul Mesud, od primanja Islama do ovog ajeta prošlo je četiri godine. Znači četiri godine Allah je pustio taj period da bi oni postigli tu skrušenost. I zato mi možemo svako od sebe upitati kad smo počeli klanjati, kad smo počeli o vjeri razmišljati, koliko ima godina, koliko ovaj, vremena je prošlo, pa da vidimo gdje smo mi na tom stepenu skrušenosti. To su neki razlozi zbog čega je skrušenost važna i zašto. Da vidimo neke ajete koji nam analiziraju skrušenost, odnosno govore o skrušenosti. Pa prvi ajet je ovaj. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li wa ma nazala min al Zar nije vrijeme da se vjernička srca skruše i da budu bogobojazna kada se Allah spominje i ono što je objavljeno od istine i da ne budu kao oni kojima je data knjiga prije njih pa im je vrijeme se odužilo i njihova srca su postala gruba, kruta, a mnogi od njih su grešnici. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Ovo je u suri Al-Hadid 16. ajet. Znači vidimo ovdje da Allah Lišanu na jedan fin, lijep način upozorava vjernike da je vrijeme da njihova srca postanu skrušena kada se spominje Allah Lišanu i kada se slušaju ajeti.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 A kada im se ajeti njegovi uče, povećavaju im iman i na svoga gospodara se samo oslanjaju. Oni koji obavljaju namaz i dio onoga čime smo ih obskrbili udjeljuju, to su pravi i istinski vjernici. I njih čekaju visoki stepeni kod njihova gospodara, oprost i plemenita, lijepa opskrba. Znači, kako ovdje alšanu spominje vjernike, prva osobina koju je spomenuo ovdje šta? Da su vjernici oni čija se srca poboje, ispune se strahom, skrušenošću, kada se Allah Đelešanu spomene. Slušajte sad treći ajet koji govori o skrušenosti. Allahu nezzala ahsan al hadith. Kitaben mutešabihen methani takše'irru minhu džuludu alladina jahšeuna rabbehum. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك Allah jehdi bihi men ješa, wa men yudlil fama lehu min had. Zumer 23 Allah spušta najljepši govor u vidu knjige koja je slična i čije se poruke ponavljaju stalno. Od tih ajeta ježi se koža onih koji strahuju od svoga gospodara. Potom se smiruje njihova koža i njihova srca kada Allaha spominju. I to je Allahova uputa koju mu pučuje koga hoće, a onoga koga u zabludu odvede ne može ga niko uputiti. Znači i ovdje Allah Đelešanu spominje upravo tu, tu bogobojaznost, skrušenost i da se kože naježe, potom se smire. Četvrti ajet. Kad dina al-mu'minun, alladine hum fi salatihim haši'un uspjet će samo vjernici oni koji su u svojim namazima skrušeni. Iz ovog ajeta razumijemo da oni koji nisu skrušeni, za njih nema uspjeha. Ovo je sura Al-Mu'minun od 1 do 2. Hadisa je isto tako mnogo, izabrali smo tri. Šta to hadisi kažu o skrušenosti? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu koji je zabilježio ima Muslim u svom sahihu Svaki dočekani namaz bit će iskup za počinjenje grijehe svakom muslimanu ako se lijepo abdesti skrušenoga klanja i ispravno ruku obavi pod uslovom da ne počini veliki grijeh i to, ta, to je tako cijeli život, kaže poslanik sallallahu Znači kad dođe namaz i ako musliman klanja pet dnevnih namaza, misli se na farzove, znači klanja pet dnevnih namaza i lijepo se abdesti, klanja skrušeno, u potpuni ruku, kaže učenjaci ovdje spomenut ruku, ali se misli na sve ruknove, takozvani tadilu larkan, znači sve što se mora od tih ruknova upotpuniti da upotpuni, bit će mu to iskup za grijehe, pod jednim uslovom. A to je da ne počini veliki grijeh. Za veliki grijeh nije dovoljan namaz da ga iskupi. Veliki grijeh zahtjeva te obu i pokajanje. Sada ja vas pitam iz ovog hadisa. Da li hadis znači da ni mali grijesi neće biti iskupljeni namazom ako počini veliki grijeh? Ili će mali grijesi biti iskupljeni, ali neće veliki grije biti iskupljeni. Jel razumijete o čemu se radi? Znači da vam dočaram pitanje. Poslanik kaže, klanjajte skrušeno tako, tako, tako, bit će vam oprošteni grijesi. Pod jednim uslovom da ne radite veliki grijeh. Šta znači pod tim uslovom? Znači ako uradimo veliki grijeh neće nam biti oprošteni ni mali. Ili ako uradimo veliki grijeh mali će biti oprošteni, ali veliki neće. Jeste li sada dočarali? Je li prvo ili drugo? Ja, vjerujte, još nisam našao odgovor na to pitanje. Znači, ne znam da li se misli na prvo ili na drugo. Postoji mogućnost i prvog i drugog, ali može se razumjeti jedno i drugo. Ja sam pokušao naći neki odgovor, ali u domenu komentara do kojih sam ja mogao doći nisam našao odgovor na ovo pitanje. Allah Đelšanu najbolje zna. Hm. Sljedeći hadis. Poslanik sallallahu alaihi ve na ruku je učio sljedeću dovu. Skrušeni su i ponizni tebi i moj vid, i moj sluh, i moj mozak, i moji živci i tako dalje. Ovo nam je zabilježio imam muslim. Znači kad bi poslanik klanio u noćnom namazu na ruku, učio bi to Znači da su skrušeni Allahu i ponizni i, njegov, i njegovi živci i njegov sluh i njegov vid. Na što ovaj hadis ukazuje i upućuje? Ukazuje da se skrušenost manifestuje na dijelovima tijela. Ali njeno pravo mjesto je, rekli smo gdje? U srcu. Treći hadis. U stvari to je izrekao na radi radijallahu anhu. Kaže on, Prvo što ćete izgubiti u vjeri je skrušenost, a posljednje namaz. Ima klanjača u kojima nema nikakva dobra, kaže huzife, A uskoro će doći vrijeme kada ćeš ući u veliku džamiju, a nećeš u njoj naći skrušena čovjeka. Znači, rekli smo da je ovo Huzeifina izreka, ali ima propis hadisa, zato što govori o stvarima koje su od gajba, a one se ne govori po nahođenju i po ličnom mišljenju. Je li ima nekih nejasnoća u vezi s ovim hadisima? Nema znači. Dobro. Ostaje nam da vidimo stepene hušuva. Stepeni skrušenosti. Ibnul Kajim je podijelio stepene skrušenosti na tri stepena. Na tri stepena. Prvi stepen je ponizno robovanje Allahovoj naredbi i predaja njegovoj odredbi te skrušenost zbog svijesti da nas Allah vidi u svakom momentu. Ponizno robovanje Allahovoj naredbi, predaja njegovoj odredbi, te skrušenost i skromnost zbog toga što nas Allah vidi. To ćemo, pa, bit će pojašnjenje šta ovo troje znači. Drugi stepen. Samo kritika, znači da kritikujemo sami sebe i svijest da smo manjkavi i grešni i slabi a prema drugima da ih gledamo kroz njihove odlike, dobra djela i slično. Znači prema sebi drugi stepen poniz, ovo, ove skrušenosti, kaže Ibn Kajim, je da smo samokritični prema sebi, ali prema drugima ne. Kad su u pitanju drugi ljudi oko nas, onda mi ono što nije u redu zatvorimo oči pred tim, a gledamo samo ono što je dobro od njih, njihove odlike i ono što su od dobra uradili. I to će nas, kaže Ibn Kajim, dovesti do, do, do dvije velike fajde. Prvo je, nećemo očekivati od drugih nekakvo veličanje, poštivanje i ne znam nija šta, jer mi inače smatramo slebe sebe slabim, grešnim i manjkavim. A drugo je, bit ćemo zahvalni drugima na svemu što urade, pa ne samo prema nama, nego i prema drugima, zato što gledamo samo u njihove odlike i dobre osobine. A to je veoma važno za jednog čovjeka koji živi, koji je društveno biće i živi oko ljudi. Da ne očekuje od drugih previše da nešto moraju oni njemu, njegova nekakva prava, ovo, ono i tako dalje, ali da drugima daje sve što je u njegovoj moći i sve što ima od poštivanja, zahvalnosti na učinjenom dobru i tako, i tako dalje. I treći stepen Ibnul Kajim je to nazvao čišćenje srca od stvorenja. Znači da ne postoji, da, srce čovjeka ne bude vezano za bilo koje stvorenje. To je treći stepen skrušenosti. I to je najveći. Šta znači ovi stepeni? Ako Bog da podrobnije ćemo pojasniti na sljedećem času i nastavit ćemo o skrušenosti, a između ostalo govorit ćemo i o učenjacima i pobožnjacima i njihovom govoru o skrušenosti uz Allahovu pomoć. Kulu kao li hada, Allah, sallallahu alaihi Odmorite se malo pa ćemo o pitanjima i raspravama nakon drugog časa, pošto je to jedna cijelina.